Але я вже тепер боюся, що можу втратити. Ні, ні, мовчи, перепинила вона йому мову. Все на світі нетривке й суперечливе. І любов теж. Вона обов'язково породить страждання. Коли згине в одному або другий покохає ще когось, або й перегорить на попіл, і той попіл отруїть душу. Це я ще раніше надумала. І знаю, що без неї не було б нічого. Вона для щастя і для страждання. Якось у мені. Я люблю страждаючи. Всі кажуть, кохання дарунок долі. Якої долі? Доброї чи злої? Доброї бо мені зараз хороше, так хороше, що я б могла вистрибнути з вікна без страху й жалю. Злої, бо це не вічне, бо жар перегорає на попіл. Як ти можеш? злякано сказав він. Не я. Всі. Просто я не можу не думати про це через те й боюся. Воно само находить на мене. Рідко, але находить. Як зараз, тоді чому при мені? Може, от безмірності щастя, яке я знаю мене, бо минає все. Ти сама отруїш собі життя. Ні, навпаки мені тільки терпко. Ось сидиш ти, мій, такий чистий, світлий, добрий. А якщо ти вигадала мене такого, якось дивно, тільки губами усміхнувся він. А ми й любимо власну вигадку. Ти жартуєш? Жартую. Вона усміхнулася. Ця усмішка аж спалахнула на її губах. І Сергій пойнявся гордістю, що йому належить така жінка. Але були в її очах якісь хмарні, хворобливі вогники, яких він трохи боявся. А завіщо тоді любиш мене ти? Бо ти якась. Він затнувся і почервонів. Ти якась особлива, підказала вона. Так особлива, зрадів він. Всі ми особливі для того, хто нас любить. І я теж? запитав він. Ти насправді, я вже сказала. Але про це не треба часто згадувати, не треба аналізувати все на світі гине від цього клятого аналізу, до якого вдаються все частіше і частіше. І просто годі про це. Ірина враз струснула головою, легко, впевнено засміялася. Краще я розкажу, як я вчора переплутала двері. Не двері, а поверхи. В таких санаторіях, де все однакове, це буває часто. Прийшла з кіно до себе, умилася почистила зуби, а тоді прочинила двері до кімнати, а там на ліжку забився в куток здоровенний дядюра і тремтить. Минулого вечора намагався залицятись до мене. От сміхота. Мабуть, він думав, що прийшов грабіжник і зі страху втратив мову. А я отямилася і ходу. Це його зубною щіткою я почистила зуби і втиралася його рушником. Довго полоскала рот. Сергій тим часом трохи призвичаївся до кімнати і поменшав у його серці страх. І Іринина усмішка знову гріла його. Проте все, куди тільки падав його зір.